Tjo upp Backamo, nu exerat jag har Tralas var 140 dagar Tralas var jag en kronans kar Tralas där fick jag till oss luring och äter var dag Tralas men fick ej lilla nubben ta tralle av Tjo upp Backamo, vi exera och vi marschera Vi dansa och vi passera. spasera till Grinneröds fördeliga mö där ute i måneglansen man filar sig efter dansen Ett kyss på lilla munnen min vän Är du med på den? Trallidå, trallidå Fredriadrallandallandå Löjtnanter och kaptener kondera upp där Trallas bohusbedäring här Trallas med packning och gevär Trallas där fick vi lära höger och så vänster om Trallas avundsjuk näggu aldrig bom, bontre aldrig och Tjo på Backamo vi exera och vi marschera Vi dansa och vi passera Det grinner för du dejliga mör där ute mår i glansen, man vilar sig efter dansen En kött på lilla munnen, min vän, är du med på den? Trallidå, trallidå, trallidå, trallidå, trallidå Kalle med lilla fåset, en maskrosvall tar Trallas muppan i munnen har, Tralla, fjällan är fin och rar Tralla, Kralle han kryger rygg och kromboxar sig bak Tralla, fjällan från Göteborg blir glad traller ja Tjo på Bakamo vi exera och vi marschera Vi dansa och vi spatsera till Grimneruds dejliga mö hörde morgonglansen Man vilade sig efter dansen En kötte på lilla munnen Min vän, är du med på den? Trallera, trallera Rädd, rädd, rädd, rädd, rädd, rädd, rädd, rädd, rädd, rädd, rädd, rädd, Fötterna var för korta, min kappa för lång Trälla, rödrocken var för trång Trälla, julen ska dock min sång Trälla, priser jag ville visa beväringa glad Trälla, leve för Backamo och Sverige, hurra! Tjo på Backamo, vi exera och vi marschera Vi dansa och vi passera. spatsera till Grinneröds dejliga mö där ute måneglansen man vilade efter dansen En köttel på lilla bussen Min vän, är du med på den? Trallida, trallida Trallida, trallida, trallida